Açık, Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi burası saat 9.37 e, ve e, biraz önce de sunum yaptık, söyledik. Vangelis Kehriotis telefonumuzun öbür ucunda e, ve hattımızın Yunan meselesini konuşacağız. Yunanistan'da neler olup bittiği. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Tarih Vakfı'nda tarihçi. Evet. E, günaydın Vangelis. Günaydın Ömer Ben. Nasılsınız? Günaydın ben Bey. Teşekkürler. Siz... Günaydın Can. E, bu popülizm ve pragmatizm arasında Yunan Sol Hükümeti diye bir yazı da yeni yazdınız. Çok hızlı gelişiyor. Birazcık daha konuşalım istiyoruz. Çok önemli bir mesele. Hem Avrupa'nın hem de Yunanistan'ın geleceği ayrı ayrı söz konusu herhalde değil mi? E, şimdi ben epeydir e, yazı yazmamıştım bu konularda. Ve artık e, zaman geldiğini düşündüm. Bir tane daha yazmıştım geçen hafta. E, benzer bir çizgide. Asır e, bir noktaya geldik. Doğru basar geçti, geçti ve bu müzakereler e, olumlu bir sonuç getirmedi. Şimdi e, Yunanistan'da e, tartışmalar hem ekonomi hem siyaset üzerine tabii ki evet. yürü, yürüyor. Ve e, Yunanistan'da olsun ya da e, yurt dışında beni rahat eden bir durum var ve bunu biraz etmek istedim. Bir, iki, iki nokta. Bir, e, çok fazla, çok başka bir ideolojik tarafı var bu tartışmaların. Yani Euro e, bölgesinde e, ya da Avrupa Birliği'nde tartışmalar e, e, rakamlar üzerine değil sadece belli bir ideolojik e, tavır üzerine yürüyor. Ve bu hükümete özellikle karşı bir tutum vardı ve devam ediyor bir ölçüde. Çünkü e, genel bu neoliberal e, e, şeylerine, tercihlerine uymuyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü ne derse desin şu anda dün akşam ben e, itibaren aldığımız haberlere göre bir e, cezalandırma söz konusu yani bir referandum oldu Yunanistan'da. Hükümet bunu destekledi. E, kendince bir bir zafer kazandı ve bunun için artık onun e, e, pozisyonu daha da zor. Lillevi özür dilemesi gerekiyor diye anlıyorum ben. Çünkü e, Avrupa e, kurumları Yunanlardan bunu beklemiyor. Daha uyumlu, daha e, e, e, onların, onların ilkelerine göre bir tutum bekliyor. Bu çok önemli bir nokta. Ve e, bundan sonra neler olacak? İşte Almanya daha da e, baskı yapacak. Bazıları daha da ilgili ee, davranacak. Biraz da bunun etrafında e, gelişecek. Bu bir. İki, benim kullandığım işte popülizm ve e, pragmatizm kelimeleri yani, ya da stratejileri şu anlama geliyor. Tabii ki e, bu süreç süresinde Yunan hükümetin e, stratejilerin arasında ya da και τα αφήνω να πω ότι η κομμάτια είναι στραμμένη, η οποία θα Άμα, το κοινό τη Αθήνα, το κοινό τη Αθήνα, είναι στραμμένη, η οποία θα να η οποία θα την να κομμάτει, η οποία θα μπορούσε να κομμάτει, η οποία του να e, hal, halkın e, kulaklarını yok sormaya çalışıyor diye bir suçlama. Bu suçlamalar hem Yunanistan içerisinde liberal e, çevrelerden hem de yurt dışında Yunan olsun başkaları olsun böyle bir bombardıman altında tutuluyor Yunan hükümeti. Popülerin dışında başka bir şey yapmıyor. Şimdi e, Είναι ο Χαϊτάνο στην ώρα που πλήζει λιτερατούρα. Ε, Δίνει μιζέ, ε, λακλάω, τύπη, ε, τρέιλερ, κατά γελίο. Σιάση, σιάση, τύπη, Το Που λιτερατούρα τη την πούνε σε popülizmin halka ve iktidara tabii ki e, bir bağlantı kurma imkanı veren bir e, ideoloji olarak algılanıyor. Yani bu kadar bir e, şeyde bir toplumda işsiz ve yo, e, e, yoksuz insan varken, fakir insan varken Yunanistan'da bir milyon 1.5 belki de en fazla e, işsiz ve fakir insan varken, fakir daha fazla tabii. Bu insanlarla büyük ülkelerin nasıl biz bağ, bağlantı kurabilir ve nasıl kendi taleplerini, kendi beklentilerini açık bir şekilde ifade edebilir. Yani bunu halkçılık diyebilirsiniz belki de. Ee, ama yine de e, popülizmin bir e, çeşitli burada yardımcı olabiliyor. Çünkü aksi halde ne oluyor? Kendi e, halkına karşı bir siyasi elit ki bunu gördük Yunanistan'da başka yerlerde de görüyoruz. Tamamen sömürgeci, aşağılayıcı bir tutum e, alarak siz e, beş para etmezsiniz. Siz benim istediğim halk değilsiniz. Siz gelişmiş değilsiniz. Siz olgun değilsiniz. E, dolayısıyla yani siyaset alanı varsa ancak benim yani liberal elitler ya da beni siyasetçiler e, kullandığım argümanlara göre gelişebilir. Yoksa başka türlü olmaz ve şu anda gördüğümüz Avrupa'daki e, konjonktürde asıl söylem budur. Yani bir kolonyal sömürgeci bir söylemdir. Siyasi elitlerin, eski siyasi elitlerin hataları yok mu? Çok. Zaten bu son e, referandum sürecinde ilginç olan en, son, en önemli sponsor e, hayır kampanyasına eski siyasi eliklerin çıkması ve herkesin evet kampanyasına e, destekli olması oldu. Hepsi öyle yaptı ve halkın gözünden bir daha düştü. Ee, Ama orada bir sorun var. Yani böyle bir bağlantı. Bu yüzden bir tarafta referandumdan çıkan sonuç çok önemli ve e, hükümetin Tsipras'ın elini çok kuvvetlendirdi. Popülizm diyebilirsiniz ama o da siyaset. Yani siyaset içerisinde birimin halka bir alternatif ama e, sadece e, şey olarak değil, bir e, illüzyon olarak değil, e, somut bir şekilde alternatif sunup sonra e, belli şartlara göre bir zannediyorum hükümet bunu açıkladı geçen hafta hareket etmek gibi o zaman pragmatizm aa, e, şeyine giriyoruz, alanına giriyoruz. E, siyasetin gereği mi diyebilirsiniz? Bence siyasetin gereği olabilir. Evet, e, sol e, popülizm diye de bir şey var tabii. Peki şeye ne diyorsunuz? E, şimdi Zoe Konstantopoulou e, yani şeyin baş e, parlamento o, Evet oylamada birçok karar aldı tabii ki ve öyle olması gerekiyordu. Zaten siyaset çok canlı bir alan. E, iki tane bakan e, oy vermedi. Ee, e, Çevre ve Çalışma Bakanı. O da büyük bir sorun yarattı. Tabii ki e, parlamento e, başkanı da oy vermemesi daha da büyük sorun yarattı ve birçok e, şehir içerisinde e, birçok üye hatta bakan e, onun istifasını ya da bir şey bakılıyor. O ayrı bir olay çünkü e, Hodopoulo'nun baştan e, gidişatı iyi olmadı. Kendi e, şahsı şeyleri var, beklentileri var siyasetimden, iktidar açısından. O yüzden bunu ideolojik, sert ideolojik bir e, tavır olarak görmüyorum. Evet, ama ee, şey diyor yani e, referandumun e, evetinde e, evetini hayıra çevirmeye ben hiçbir zaman böyle bir anlaşmaya imza vermem demiş Konstantinopulu. Tamam. Bunu prizm diyebiliriz. Yani bir siyaset e, yani bir siyasetçi e, hayatı içerisinde şu anda ki onun e, mevki çok yüksek ee, bir um, oyun oynuyor bence. Ee, diğer sol uh, uh, yani sol içerisinde, şehir içerisinde yoldaşlarından sanki kendisi e, daha e, sad, sadık Halil gibi e, bir imaj vermek istiyor. E, bunu birçok insan eleştirildi ve sadece Kotadipulu nun tavrimi değil başka e, milletvekilerin tutumunu eleştirdiler aynı şekilde. Çünkü ya bu yola 6 ay bile olmadı. Beraber çıkıp bunu atlatıp bir düzgün 4 senelik iktidar kurabilecekler ya da çökecek bu sol parantez e, ibaresi, sol üç hükümet parantezi ibaresi çok kullanılıyor. Baştan kullanılıyor. Yani verelim, verim e, solculara, siz e, metinlere birkaç ay her şeyi mahvetsinler ki şu anda tablo bu gözüküyor. E, bankalar kapalı, işte borsa çalışmıyor. Sonra düzgün insanlar gelsin yine hükümete ya devam etsin. Ve e, Fransa Avrupa kurumlarında olan özellikle Almanya tarafından yani yani genellemek istemiyorum. Olan birazcık budur. Bir önceki hükümetlerden talep edilmeyen şeyler bu hükümetten özellikle talep ediliyor. Bu hükümet bitisinde sonrası dediğim gibi teknokratlar ya da makul insanlar tekrar dönsün, daha iyi devam etsin. Bu çok kritik bir nokta. Evet, nasıl görüyorsunuz peki? Çok zor tabii kestirmek ne olacağını ama e, yani çarşambaya kadar bir şey var galiba. E, mühletten bahsediliyor e, Kehriotis. Peki ne na, nasıl bir şey çıkacak sizce? E, şu anda kestiremiyorum ama e, yani şu anda e, bazı e, reformlar geçmesi gerekiyor. Bu muazzam paket değil. Zaten o konuşulacak. Sonra da karar verilecek. Ee, en önemli olan ve yani bu, bunu da vurgulamak istiyorum. Ki e, Yunanistan'da e, sosyalizm inşa edilecek diye bir hayal yoktu. İşte bankalar kapatılacak ve sosyalizm gelecek diye bir şey yoktu. O kaza oldu. Dolayısıyla bu kaza bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. E, yoksa dışarıdan görünen o ki yani komünistler hakim oldu ve o hiç gerçek bir e, imaj tablo değil. E, hükümette onu düzeltmesi lazım. Fakat hükümetin çok büyük hataları var. bahsetmiyorum burada. Hiç e, onun polisin ne kadar zayıf olduğunu gösteremedi. Ve şimdi bunu hem hükümet hem bütün toplum e, ödüyor. Bir nokta daha e, vurgulamak istiyorum. Biraz bu onlardan bağımsız olarak. Buyurun. E, yani şaşırıyorum. Niye Almanlar bu kadar sert davranıyor? Merkel olsun ya da Şöyle ya da Alman e, kamuoyunu. E, şöyle bir gerçek de var πειράζει τα κύπρα του, άμα έξω τα κύπρα του. Άμα λιτερατούρα διαβάμε, δεν Yunanlar gerçekten Avrupa Birliği'ne ya da Avrupa'ya ait mi değildi. Bu sadece ekonomik, ekonomi ve siyaset üzerine bir tartışma değil. Siyaseti de bir kenara bırakıyoruz ee, bu konuda. Kültürel bir tartışma oluyor. Ee, hatırlayın <clears throat> ilk e, Yunan e, devletin kurulduğu zaman ilk iktidar Alman bir iktidardı. Bavarya iktidarıydı. <clears throat> Ve o zaman da hatta bir e, makalede de okumuştum. İkinci defa yani böyle bir tez var ve bu tez e, ne kadar komik gözüküyorsa dolaşıyor. İlk defa Yunanlar e, kendi bağımsızlık mücadelesiyle e, Avrupa nizamı diyelim, düzeni diyelim çekmeye başarmıştı 20'li yıllarda, 1820'lerde. Şimdi Almanya'da, Avrupa'da <clears throat> aynı hata yapmaması gerekiyor diye eller dolaşıyor. Yani eğer o dönemin şöylesi meteni olmuş, olmuş ise Şimdi benzer bir e, örnekteyiz ve hem tarihsel açıdan böyle uyarılar geliyor hem de kültürel ve ırkçılığa varan tabii ki argümanlarla belli halklar, belli milletler Avrupa'ya ait olabilir. Bazıları ait olamaz. Şimdi bu tartışmayı başlarsak bunun sonu yok. Slovaklar, e, Estonlar, Maltalılar, Elçiciler, Avrupa olup da Yunanlar olamaz mı diye bir argümana getirirse bilemiyorum artık bunun nasıl bir mantığı olduğunu. Ama demek ki Alman kamuoyunda böyle şeyler, böyle tartışmalar oluyor başka insanlar, insanlar bunlardan, bunlardan da etkileniyor. Peki yani ben, daha, e, daha bir karışık e, çok şey. karmaşık. Bir de ben şöyle ufak bir ilginç nokta gözüme çarptı. E, yanılıyor da olabilirim ama size bir sorayım. Şimdi e, e, Hrisyavgi yani bu Altın Şafak evet. e, destekliyor şeyi. E, yani bu referandumdaki çıkan sonucu reddedilmesini istiyor Avrupa şeyinin yani. Evet. E, Finlandiya'nın da Finlandiya Finilerindir diye çevirebileceğimiz aşırı milliyetçi partisi ise yani şeye yakın bir parti ideolojik olarak e, Altın Şafa. E, onlar da tam aksine bu anlaşmayı yaparsak biz Finlandiya'daki hükümeti bozarız diyorlar bu Böylece ideolojik olarak da tam bir e, analiz yapmanın da kolay olmadığı yani milliyetçiliklerin de duruma göre değiştiği sağla solun karıştığı bir durum var mı? Nasıl yorumluyoruz bunu? İşte o yüzden teşekkür ederim soru için. Aklımdaydı. Artık milliyetçilik e, bir e, kategori olarak, bir kavram olarak bize yeterli olmadığını düşünüyorum kendinden evet. çıktıydı bu e, 80'li 90'lı yıllarda. Şöyle şu anda hem Avrupa milliyetçiliği var istiyorsanız o da milliyetçilik. Hem çok yerel <clears throat> e, yani Barcelona gibi. <clears throat> evet. Hem de demin bahsettiğim bu e, e, popülist popülist milliyetçiliği işte insanların fakir fukara oldukları için bir tepki gösteriyorlar Avrupa'ya karşı. Yani bütün bu 65, yüzde 61'i aynı çuvala sokamayız. Altın sokakta var, Syriza da var, başkaları da var. O yüzden tek bir e, e, çizgi, milliyetçilik diyelim, hepsi milliyetçi şey tepki veriyorlar diyerek bunu çözemeyiz. Hatırlayın e, bu popülizm tartışmalarında en azından bugüne kadar birçok analiz Siriza'yı ve Altın Safa'yı aynı e, kenarda, aynı tarafta koymayı tercih ettiler. Anti sistemik ve popülist güçler olarak. Halbuki çok zayıf bir analiz bu. Evet. E, ve ondan sonra hem iktidar oyunlarına göre pragmatizm vesaire hem çok kötü bir şekilde Avrupa Birliği'nin dönüşümüne göre bütün bunları tekrardan düşünmemiz gerekiyor. Evet. Peki burada yani bu çok heyecanlı ve son derece kompleks bir durumun içindeyiz. Burada bırakabiliriz herhalde. Evangelis Kehriotis çok teşekkür ederiz bizimle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Tekrar İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Vangelis Kehriotis'le konuştuk. Bu Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden öğretim üyesi. Aynı zamanda Tarih Vakfı'nda da e, görevli. Ve e, bunu konuşmaya çok devam edeceğiz. Çünkü bilmiyoruz ne sonuç vereceğini. Bu hem Avrupa'nın hem de e, Yunanistan'ın geleceklerine ilişkin son derece önemli hepimizin hayatını derinlemesine e, etkilemesi muhtemel bir kriz olayının eşiğindeyiz aslında. Öyle kolay kolay atlatabilecek gibi gözükmüyor. Erdeki kriz sayısı yetersizmiş gibi bir de bu çıktı başımıza tabii. Açık, Açık Gazete.